Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը կիրառել է 60 մմ-անոց mm ականանետ եւ հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ։ Արցախի նախագահ Շուշիի ամենափրկիչ եկեղեցում ներկայ է գտնվել Պաշտպանության բանակի համար մատուցված Սուրբ Պատարագին։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը ապարգևատրել է երկու հայկական հանրապետությունների հանրային ծառայությունները, տնտեսական մրցակցությունը եւ հերոստատեսության ու ռադիոյի ոլորտները կարգավորող հանձնաժողովների մի խումբ աշխատակիցների։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն այսօր այցելել է Եռաբլուր Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել Արցախյան պատերազմում ընկած հերոսների հիշատակին։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակն առավոտից մարդաշատ էր։ Մարզական տարբեր խմբեր ցուցադրական ելույթներ էին ունենում երթևեկող քաղաքացիների համար։ 25 տարի առաջ այս օրերին Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերն ազատագրեցին հայոց հինավուրց Շուշի բերթակաղակը։ Արցախի ազգային ժողովի գրադարանում տեղի է ունեցել վտարում դեպի անհայտություն անգլերեն գրքի ռուսերեն տարբերակի շնորհանդեսը այսօր Կարմիր Խաչի եւ Կարմիր Մահիկի միջազգային օրն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մայիսի 6-ին, 7-ին եւ լույս 8-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում նկատվել է լարվածության աճ։ Հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 160 անգամ։ Հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2600 գրակոց։ Շփման գծի արևելան ուղությամբ բացի հրաձգային զինատեսակներից ադրբեջանական զինուժը մայիսի 7-ին կիրառել է նաև 60 մմ-անոց mm ականանետ եւ հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ Սուրամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ ըստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում արկա իրավիճակը հերրու է կայուն լինելուց։ Ադրբեջանի կողմից խախտումները հույս չեն ներշնչում, որ հակամարտությունը կարող է շուտով կարգավորվել։ Ինտերֆաքսի հետ հարցազրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս իրավիճակը, երբ խախտվում է հրադադարի ռեժիմը, հաստատ իր մեջ հակամարտության կարգավորման հերանեկարներ չի պարունակում, ասել է նա ընդգծելով, որ արկա իրավիճակը կայուն չի կարելի անվանել։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 7-ին Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց ամենափրկիչ եկեղեցում ներկա է գտնվել Պաշտպանության բանակի համար մատուցված Սուրբ Պատարագին։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, Պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամկազմը, զինծառայողներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն նույն օրը Բակո Սահակյան Ստեփանակերտի օթանավակայանում դիմավորել է հաղթանակի տոնի ԼՂՀ պաշտպանության բանակի եւ Շուշիի ազատագրման 25-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումների շրջանակներում Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Աշխատանքային այցով Արցախի հանրապետությունում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր առավոտյան հայկական երկու հանրապետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների ուղեկցությամբ այցելել է Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն, որտեղ տրվել է Արցախում Թումո բանակ ծրագրի պաշտոնական մեկնարկը։ Կրթական այս ծրագրին մասնակցում են Ստեփանակերտի մոտակա զորամասերի 200-ից ավելի ժամկետային զինծառայողներ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը շրջայց է կատարել կենտրոնում, ցանոթացել Թումո բանակի իրականացման ընթացքին եւ քրթական այս նախաձեռնության զարգացման հետագա ծրագրերին, զրուցել զինծառայողների եւ կենտրոնի աշխատակիցների հետ, մաղթել հաջողություններ կարևոր այս ծրագրի իրականացմանը։ Վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը ապարգևատրել է երկու հայկական հանրապետությունների հանրային ծառայությունները, տնտեսական մրցակցությունը եւ հերոստատեսության ու ռադիոյի ոլորտները կարգավորող հանձնաժողովների մի խումբ աշխատակիցների։ Բելլալալայանի ռեպորտաժը։ Կառավարության նիստերի դահլիճում երեք Արցախի եւ Հայաստանի գործընկեր հանձնաժողովներ հանդիպել են ամփոփելու անցած տարիների համագործակցության արդյունքները, նախանշելու նաեւ առաջկա տարիների համատեղ ծրագրերն ու անելիքները։ Նախքան պետական մարմինների ղեկավարների ելույթի խոսքը վարչապետ Արայք Հարությունյանը ողջունել է հյուրերին եւ շնորհակալություն հայտնել ազատ ու անկախ Արցախի կառուցման ու կայացման գործում ունեցած զգալի ավանդի համար։ Անկախության տարիներին հաղթանակից հետո մենք միասին կառուցում ենք Արցախը, Հայաստանի մի մասը, որ այսօր անկախ հանրապետության կարգավիճակ ունի, Համագործակցության արդյունքում է, որ կայուն ճանապարհի վրա են Արցախյան մտանգությունն ու տնտեսությունը։ Արցախն ունի զարգացման հերանեկարներ եւ արդեն որոշողություններում կարելի է խոսել ինքնաբավության մասին, նշել է վարչապետը, մասնավորապես ընդգծելով էներգետիկայի ոլորտում արցանագրած հաջողությունները կրկնապատկվելու է արտադրության ծավալը այսօրվա համեմատ ընդամենը 3 տարվա ժամանակահատվածում։ Այսինքն մենք խնդիր ենք դրել, եթե խոսում ենք 450 միլիոն կիլովատժամ արտադրության մասին, բայց 450 միլիոն մենք արդեն կարտադրենք 18 թվականին։ 20 թվականին կհասնենք 500-520 միլիոնի, իսկ թիրախը 700 միլիոն կիլովատժամ արտադրությունն է։ Մեր սպառման առավելագույն չափը լինելու է 370-ից 390 միլիոն կիլովատժամ։ Ակնհայտ են նաև Պարինային անվտանգության ուղղությամբ ունեցած ձեռքբերումները։ Պարինային զամբյուղի մեջ գտնվող Պարինամթերքների բացի շաքարավազից մնացած բոլոր ուղություններում ունենք 100% արտադրանք։ Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած կառավարության անդամները իրենց հերթին շնորհակալություն են հայտնել Արցախի վարչապետին ծերտ համագործակցության ու գործընկերային կապերում ունեցած հաջողության համար։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը մասնավորապես ասել է. Երբ որ հետադարձ հայացք են գցում անցած տարիների թե ինչ աշխատանքներ են կատարվել, ապա կարող ենք արցանագրել, որ բավականին արդյունքներ են արցանագրել, մեծ ծավալի աշխատանքներ են կատարվել այս տարիների ընթացքում, եւ ես ուզում եմ հատուկ ձեզ շնորհակալություն հայտնել այն բանի համար, որ մեր համագործակցությունը միշտ ու ուշադրության կենտրոնում եք պահել։ Փոխայցելություններ, ակտիվ մասնակցություն հանդիպումներին, կառուցողական մոտեցում համագործակցության ծրագրերին այս ամենի արդյունքում հնարավոր է եղել ունենալ հաջողություններ գործընկեր հանձնաժողովների աշխատանքում նշել են Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունը ղեկավարող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը եւ հերոստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Բունյաթյանը։ Այն համագործակցությունը, որ ձևավորվել է մեր հանձնաժողովի եւ Արցախի Հանրապետության այն հանձնաժողովի, որը իր մեջ ներառում է միանգամից 3 հանձնաժողովներ, սա արդեն իր իր մասին բավականաչափ խոսուն է, որովհետև մենք 3000 ժողականներով կարողանում ենք անել նույն գործը, ինչ որ դուք ձեր փոքր կազմով, ձեր գլխավորությամբ։ Կեցեք դուք։ Այս տարիների ընթացքում շատ ակտիվ են եղել այդ համագործակցությունը ու հատկապես աշխատակազմերի մակարդակով փոխայցելություններ, տարբեր սեմինարների մասնակցություններ։ Մեր հանձնաժողովը տարբեր միջազգային կառույցների անդամ է եւ մենք շատ տարբեր միջոցառումների ենք մասնակցում արտերկրում եւ շատ հաճախ նաեւ ընդգրկվում են Արցախի մեր գործընկերները։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի երեք հանձնաժողովների մի խումբ աշխատակիցներ Արցախի զարգացման ու կայացման գործում ունեցած ավանդի համար արժանացել են վարչապետի Հուշամեդալին ու պատվոգրին Բելլա Լալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր այցելել է Եռաբլուր Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել Արցախյան պատերազմում ընկած հերոսների հիշատակին։ Նա ցաղիկները դրել Արցախյան պատերազմի հերոս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի, ինչպես նաև պատերազմի այլ մասնակիցների հուշարձաններին։ Շուշիի ազատագրման 25-ամյակի կապակցությամբ Եռաբլուր են այցելել նաև երկրապահ կամավորական միության անդամները, միության վարչության ղեկավար Մամվել Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի շուրջ իրավական պարտադիր ուժ ունեցող հանրակրվեին պետք է մասնակցի միայն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արաս Ազիմովի հայտարարությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առնչությամբ։ Նա մասնավորապես նշել է. Ցանկացած հակամարտության կարգավորում իսկապես պետք է հիմնված լինի միջազգային իրավունքի եւ առաջին հերթին ՄԱԿ-ի կանոնադրության վրա։ Ադրբեջանի փոխնախարարին անհրաժեշտ է հիշեցնել, որ համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության պետության տարածքային ամբողջականությունը չի կարող հակադրվել ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին, ասել է Շավարժ Քոչարյանը։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակն առավոտից մարդաշատ էր։ Մարզական տարբեր խմբեր ցուցադրական ելույթներ էին ունենում երթևեկող քաղաքացիների համար։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Տոնական մարզական միջոցառումների անցկացումն արդեն բարի ավանդույթ է դարձել ու ինչպես պարզվեց, ունի նաև մշտական այցելուներ, ինչպես որ պատանի Տիգրանն է։ Ես գիտեի, որ այսօր հրապարակում տեղի կունենա մարզական, ցուցադրական ելույթներ, դրա համար էլ եկա այստեղ, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչ են անում։ Հատկապես ինձ դուր եկավ Վասկը։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեց Ստեփանակերտի քաղաքապետի տեղակալ Արմեն Հակոբյանը, այս եւ օրվա ընթացքում նախատեսված միջոցառումները նախաձեռնել է քաղաքապետարանը։ Քաղաքապետի համապատասխան որոշմամբ ստեղծվել է երրատոնի կապակցությամբ հանձնաժողով, հաստատվել է ծրագիր, ծրագրի շրջանակներում Ստեփանակերտ քաղաքում իրականացվել են բարեկարգման աշխատանքներ, կազմակերպել է տոնական ձևավորման աշխատանքներ։ Ծրագրի շրջանակներում ունենք նաև մի շարք կրթական եւ մարզամշակութային միջոցառումներ, որը այս օրերի ընթացքում իրականացվել է ջյուդո, ուշու, բոքս, վազք, շախմատի միաժամանակյա մրցաշար եւ ոչ միայն։ Ներկայացված մարզաձևերը իրեն շուրջն էին հավաքել հրապարակ վիճակի այցելուներին։ Կեսօրին, երբ բոլոր մարզաձևերի ցուցադրական ելույթներն արդեն ավարտվել էին, շարունակվում էր միայն շախմատի խաղաշարը։ ԼՂՀ շախմատի մարզադպրոցի ուսմաս Վարվիլե Նավակյանի խոսքով Երապոնին նվիրված մրցաշարը միաժամանակյա խաղաշար է կոչվում, աստու մասնակիցներով։ Խաղաշարի վարողը մեր դպրոցի լավագույն սաներից Մանե Ադամյանն է, որը մասնակից է Եվրոպայի միջազգային միշակ մրցաշարի առաջնությունների Մեր զրույցի պահին հաղթանակը Մանե Ադամյանի կողմներ, թեպետ երկու պատանի շախմատիստներ համար դիմադրություն էին ցուցաբերում։ Արմեն Հակոբյանից փորձեցինք տեղեկանալ, թե ինչ տոնական միջոցառումներ են սպասվում վաղը։ Մայիսի 9-ին հենց վաղ առավոտից զինվորական շարասյունները կշրջեն կքայլեն քաղաքի տարբեր մասերում, փողոցներով, նաև կլինի այցելություն հուշահամալիր, ծաղկեպսակի տեղադրում, պաշտպանության բանակի կողմից վերածնդի հրապարակում նախատեսվում է ցուցահանդես, տեխնիկայի ու երեկոյան տեղի կունենա վերածնդի հրապարակում տոնական համերգ, որի վեր, որը վերջում կողեցվի տոնական հրավառություն։ Տոնական տրամադրությունն իշխում էր թե մարզիկների եւ թե հանդիսականների մոտ։ Իմ զրուցակից Տիգրանը շնորհավորանք ու բարեմաղթանք ուներ մեր ժողովրդի համար։ Շնորհավորում եմ բոլորի մայիսի 9 երատոնը եւ ցանկանում եմ խաղաղություն, երջանկություն, առողջություն։ Յուլիա Վանյան այսօր 25 տարի առաջ այս օրերին մայիսի 8-ից 9-ին Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերն ազատագրեցին հայոց հինավուրց Շուշի Բերթակաղաքը։ Բերթակաղաքի ազատագրումը Բեկումնային Ղարաբաղյան պատերազմում չնայած հակառակորդի գերակշռող ուժին հայ հերոսների արիության եւ փայլուն մարտունակության շնորհիվ մայիսի 9-ին Շուշին վերջնականապես ազատագրվեց։ Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տերտադևոսյանը կոմանդոս հետագայում իր հուշերում բազմից պատմել է, որ գրոհը Շուշիի վրա իրականում նշանակված էր ավելի վաղ մայիսի 5-ին, սակայն անսպասելի տեղացած ուժեղությունը հետաձգել էր այն մինչև մայիսի 8 Շուշիի ազատագրման ռազմական գործողությունը մշակվել եւ իրականացվել է անթերի հայ ռազմարվեստի մեջ եսակի ռազմական գործողություն, որով արմատական բեկում մցվեց Արցախյան ազատագրական պատերազմում։ Մայիսի 9-ին արդեն Շուշին ազատագրված էր։ Գեներալ Մայրի խոսքով հաղթանակն ապահովվել է մեր զինվորների մարտական պատրաստվածության շնորհիվ։ Այդ հաղթանակը կերտվեց Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի միացյալ ուժերով։ Մեր զինվորները մեկ օրվա մեջ գրավեցին Բերթը, նշել է կոմանդոսը հաղթեց մեր ազատամարտիկ մարտական ոգին, իրանց փորձը ընդունեին։ Այս հաղթանակը մեր միացալ ուժը Հայաստանի, Ղարաբաղի, Սփյուռքի այդ միացումը ու այդ փորձը մենք ունեցանք Ղարաբաղում, տվեց այն մարտական ոգին մեր զինվորները մի օրվա մեջ 26 ժամուկես գրավեցին այդ բերտը Արցախի հերոսը դրական է գնահատում Պաշտպանության նախարարության վերջերս ներկայացրած «Ես եմ եւ պատիվ ունեմ» ծրագրերը։ Նրա խոսքով դրանք ուղղված են բանակի մարտունակության բարձրացմանը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղում նոր պատերազմ սկսվելու հավանականությանը, նա նշեց, որ կողմերը կունենան մարդկային լուրջ կորուստներ, իսկ ադրբեջանական պետությունը կփլուզվի։ Այդ ամեն ինչը ուղղված օրիչա մենք մեր բանակի մարտոնակությունը բարձրացնենք առաջի հերթին առաջի գծում։ Այս տարի ունենք լավ ծրագիր, ելիկա ծրագիր, որ կարող է մենք հասնենք հաջողության։ Արկադի Տերտադևոսյանին չեն անհանգստացնում թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները։ Ըստ նրա նման միջոցառումներ անցկացվել են միշտ եւ պետք չէ կարծել, որ ինչ որ արտառոց բան է տեղի ունեցել։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գոտում հարաբերական անդորն ապրիլյան պատերազմից ստացած դասերի հետևանք է։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը։ Հայաստանի զինված ուժերի որակի փոփոխության հետ է կապված Ադրբեջանի լռությունը։ Ճիշտ է, Ադրբեջանում հոխորտում են, բայց ապրիլյան պատերազմից հետո կացնի հարված են ստացել իրենց գլխներին, որովհետև գիտեն, որ ինչ զինտեխնիկա էլ հանեն, միևնույնը կջախջախվեն, նշել է Լևոն Շիրինյանը։ Երեկազգային ժողովի գրադարանում տեղի ունեցավ վտարում դեպի անհայտություն անգլերեն գրքի ռուսերեն տարբերակի շնորհանդեսը։ Երևանի դե ֆակտո հրատարակչությունում լույս տեսած գրքի հեղինակը ծննդով Բաքվեցի Աննա Աստվածատրյան Տերկոտտն է, ով այժմ ապրում ու ստեղծագործում է Ամերիկայում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Աննա Աստվածատրյան Տերկոտի ճակատագիրը թերևս ծանոթ է հազարավոր հայերի։ Բազմաթիվ հայ ընտանիքների պես նրա ընտանիքն էլ ապրում էր Բաքու քաղաքում։ Խորհրդային բազմազգ մի քաղաք, որտեղ հայերն ապրում էին ստեղծագործ ու խաղաղ կյանքով, ինչև որ Ադրբեջանի ղեկավարությունն ազատության ձգտող Արցախայության հանդեպ կատաղության բաժակը չթափեց այդ հանրապետության տարբեր բնակավայրերի, այդ թվում Սումգայիթի ու Բաքվի հայ բնակչության վրա։ Այդ իրադարձությունների ժամանակ Աննա Աստվածատրյան Տերկոտն ընդամենը 9 տարեկան էր, Շուրջը տեղի ունեցող վայրագությունները նա չէր կարող հասկանալ ու ընկալել։ Անընդհատ հարցուփորձ էր անում տնեցիներին հասկանալու համար, թե ինչու է շուրջն ամեն ինչ այսպես փոխվել։ Փոքրիկի հարցերից հոգնած ու նրա հոգեվիճակով մտահոգ Աննայի տատիկը հորդորում է նրան գրի առնել իր ադարձություններն ու իր ապրումները, վտարում դեպի անհայտություն գիրք նիննամյա աղջնակի օրագիրն է։ Когда мне было 14 лет, мы приехали сюда, я переводила мои дневники для моих будущих. Երբ ես 14 տարեկան էի եւ մենք եկանք Ամերիկա, ես թարգմանեցի իմ օրագիրն իմ ապագա երեխաների համար։ Ես վախենում էի, որ նրանք կմեծանան ամերիկացիների նման, առանց իմանալու, թե որտեղից են իրենց արմատները։ Այդ պատճառով էլ ես թարգմանել ու գրի եմ արել այն պատումի տեսքով։ Եվ քանի որ ես այն գրել եմ իմ երեխաների համար ու երբևէ չէի մտածում, որ այն լույս կտեսնի որպես գիրք, այն առավելագույնս ճշմարտացի է, առավելագույնս անկեղծ։ Գրքի անգլերեն տարբերակը լույս է տեսել 2014 թվականին, ռուսերեն տարբերակը, որի խմբագիրը de facto լրատվական վերլուծական գործակալության տնօրեն Կարեն Զաքարյանն է, նոր է ընթերցողի դատին հանձնվում։ Պետք է իմանան ինչա կատարվել Բաքվում եւ ընդհանրապես սա ոնց ասած շատերը գիտեն ինչա կատարվել, բայց ամեն մի այսպես մի փաստ, գիրքա, թե օգտվածա, թե ինչա դա արդեն մեր ինֆորմացիոն պայքարի մեջ դերալուման ունի։ Շնորհանդեսի մասնակիցների մի մասը նույնպես անցել էր Բաքվի հայերի ոդիսականով։ Թերթելով գրքի էջերը ոմանք այնտեղ գտան հենց իրենց, իրենց խեղված մանկությունն ու անդարձ փոխված կյանքը։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանը, ով նույնպես ներկա էր գրքի շնորհանդեսին, այն համոզմանն է, թե յուրաքանչյուր մի փաստաբավերագրական աշխատանք նյութ ինքը շատ մեծ նշանակություն ունի ճշմարտության տարածման տեսակետից եւ մենք միշտ նշում ենք, որ հայկական տեղեկատվական տիրույթում շատ քիչ նյութեր են հրատարակվում կամ շատ քիչ նյութեր կան եւ նման աշխատանքը սա եւս մի լումա է այս գործում, այս տեղեկատվական պատերազմում Գրքի հեղինակը Աննա Աստվածատրյան Տերկոտը պատմում է, որ Ամերիկայում շատերը ոչինչ չգիտեն Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության մասին։ Անհրաժեշտ է ոչ միայն օտարներին ցանոթացնել մեր պատմությանը, այլև ինքներս իմանանք ու հիշենք։ Հենց այդ տեղեկատվական բացը լրացնելու համար է, որ վտարում դեպի անհայտություն գրքի անգլերեն տարբերակով նա շրջել է Ամերիկայի մի շարք նահանգներով ու Եվրոպայով։ Ի հավելումը նաև նշենք, որ Աննա Աստվածատրյան Տերկոտի եւ իր ֆրանսիացի ամուսնու ջանքերով է, որ նրանց բնակության վայր Մեն նահանգը 2 տարի առաջ ճանաչեց Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտի Մուկլիմանդիլ սրճարանում տեղի է ունեցել հատանցում վավերագրական ֆիլմի առաջնացուցադրությունը։ Ֆիլմը պատմում է հայկական հսկայական լանդշաֆտների, հին եկեղեցիների, լեռների, քարայրերի, վանքերի, արդյունաբերական գործարանների, գյուղերի ու համայնքների մասին։ ԱՄՆ-ում բնակվող ֆիլմի ռեժիսոր Էմիլի Մկրտիչյանն ասել է, որ ֆիլմը նկարահանվել է 2 տարի առաջ։ Խոսելով նոր ծրագրերի մասին, նա ասել է, որ այժմ աշխատում են նոր ֆիլմի վրա։ Ֆիլմը նկարահանվում է Արցախում, որտեղ կներկայացվեն կին սակրավորները։ Մենք այս ֆիլմով նաև Արցախի ճգնաղբնությունը կբացահայտենք եւ այն կտարածենք ամբողջ աշխարհով մեկ, որ เป զի մարդիկ իմանան ու ճանաչեն դրախտավայր Արցախը, ասել է ռեժիսորը։ Այսօր Կարմիր Խաչի եւ Կարմիր Մահիկի միջազգային օրն է։ Միջազգային շարժումը, որն իր մեջ ներառում է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն, Կարմիր Խաչի եւ Կարմիր Մահիկի ընկերությունների միջազգային ֆեդերացիան եւ Կարմիր Խաչի եւ Կարմիր Մահիկի 189 ազգային ընկերություններ, տոնում է մարդասիրական համաշխարհային գործունեության 150-ամյակը տարեց տարի եւ օրեցօր աշխարհով մեկ Կարմիր խաչը եւ Կարմիր մահիկը համայնքային ծրագրերի միջոցով աջակցում են մարդկանց ճգնաժամի պահին արձագանքելով եւ հույսներ շնչելով նրանց։ Իրանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 12, ցերեկը 22-ից 26 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։